ikkinchi bob bir necha kundan keyin hazrati ayso kaparnohimdiki burun tug'an uyga yana keldi uning kelganligi to'g'risidagi xabar toqilish bilanlo u yerga shunchalik ko'p odam yig'ildiki hatto eshik oldidimu puttiqqidek yaqamg'an edi hazrati ayso ularga xudoning so'zini yetkazyotatdi shu asnoda uning yeniga polash bir odamni to'rt kishi ko'tirib elib keldi ular odamning to'llig'idan hazrati ashoni yinig'i borolmay u ta'lim berayotgan uyning o'g'zisini teshib bemorni yotgan o'rin kirpisi bilan hazrati aysoni oldiga tushirdi ularning ishonchini ko'rgan hazrati ayso yelqi polashga o'g'lim sening gunohlaring kechirim qilindi dedi u yerda o'ltirgan ba'zi tavrot ustozlari ko'nglida bu odam nima uchun mundoq deydi bu kupurliqku xudodan boshqa hech kimning gunohlarini kechirim qilish huquqi yo'qku deyishdi ularning nima o'ylayotganligini shu on bilgan hazrati ayso ularga mundoq dedi sizlar buni nima uchun kupurliq deysizlar gunohlaring kechirim qilindi deyish osonmi yoki o'rningdan tur o'rin ko'rpangni yig'ishtirib mang deyishmi Әлбәттә, әйтмәк асан, кылмак тәс. Әмма hozir inson o'g'lining yer yuzida gunohlarni kachim qilish huquqiga ega ekanligini isbotlab beray dedi Ondan, palach kesalga o'rningdan tur o'rin ko'rpangni yig'ishtirib uyingga qayt deb buyurdi yeliqi odam o'rnidan dast turib o'rin ko'rpisini yig'ishtirdi və həməylənin köz aldıda öydün çıxıb getdi. Həyran qalan xalayıq xudani mətilişib, bundaq işni əzəldin körüb baxmahan idiq, deyişdi. Həzirti Əysa yenə köl boyu qarab Nurgun Nurğun kişilər onun ətrafıqı topuşuvaldı. Həzirti Əysa ulağa təlim bədi. Həzirti Əysa yoldun ötüb ketib itib, Бач йығылған жайды отырған Алфайның оғлы Лавийны көріп, оныңға "Маңы әгәшкин" dedi. Lavi орнын тұрып, оныңға әгәшті. Кейін Hazreti Eysa Laviyning uyida mehmondoshchilikda bo'layotganda taklif qilingan nurg'un bojgirlar va shulardek gunohkor deb qaralgan bir qism kishilarmu hazrati ayso va uning shogirdlari bilan ham dasturxon bo'ldi hazrati aysoga agashganlar ichida gunohkor deb qaralgan bundaq kishilar xeyli ko'p edi parisi dini iqimidagi ba'zi tavrot ustozlari uni gunohkor deb qaralganlar va bojgirlar bilan bir dasturxonda o'tirganligini ko'rib shogirdlarga uning bojgir va gunohkorlar bilan bir dasturxonda o'tirgani qandaq gap deyishdi buni anglagan hazrati ayso ularga sog'lom odam emas balki kesal odam tevibqa muhtojdir man o'zlarini durust hisoblaydiganlarni emas balki o'zlarining gunohlarini tuniydiganlarni chaqirg'ili keldim dedi yahyo payg'ambarning shogirdlari bilan parislar ro'za tutatdi ba'zi kishilar hazrati aysoning oldiga kelib yahyo payg'ambarning shogirdlari va parislar ro'za tutdi sizning shogirdlaringiz nemishqa tutmaydi deb so'rashdi hazrati ayso javoban mundoq dedi to'yi bo'layotgan yigit texi to'y ziyofati tutgan chog'da mehmonlar hasad chekayotgan odamlardek ro'zi tutsa qandoq bo'g'ini albatta bo'lmaydi ammo yigitning ularni ilib ketildigan kuni keladi ana shu chog'da ular qayg'u hasrat chakkinidan ro'zi tutdi hech kim ko'ni ko'nglakka kirishib ketdig'an yengiraqtin yamoq samaydi unda qilsa kiyim yuvilganda yangi yamoq kirishib kiyimni yirtib tashlaydi natijada yirtiq texmi yo'g'inab ketidi shuningdek hech kim yangi sharobni ko'ni tulumga qochilmaydi agar unda qilsa yangi sharobning ko'pishi bilan tulum yerildi da sharobmi tulummi kodin chiqidi Shuning uchun yangi sharobni yangi tulumga qachilash kerak. Bir dam ilish kuni Hazrati Ayso bug'doylikdan o'tib ketib otadi. Bilib ketayotgan shogirdlari boshoqlarni uzib yeyishga boshildi. Parislar Hazrati Aysoga: "Shogirdlaringiz nemishqa dam ilish kuni chaklangan ishni qiladi?" deyishdi. Hazrati Ayso ularga: "Podshoh Davud va uning hamrohlarining och, va muhtojlikda qolganda qandoq qilganligini muqaddas yozmalardan o'qimaganmi bosh ruhoniy avayatarning vaqtida podsho dovud ibodatxonniki muqaddas joyga kirib xudoga atalgan nonlarni ruhoniydan so'rab yegan ham hamrohligimi bergan holbuki bu nonlarni ruhoniylardan boshqa har qanday kishining yeyishi tavrat qonuni xilof edi dedi Həzrəti Əysa olağı yenə. İnsan dəm iliş günü üçün əməz, dəm iliş günü insan üçün yartıldı. Şunun üçün mən insan oğlu, dəm iliş gününün mu, iyisidir mən, dedi.